kamabost, amabost, gaur aste artea da eta hau berriun albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankezuna. Eta gaur lehenengo albiste moduen hauexek arri dugu Ernesto Prat berrio zartarrak idatzeriko iru ilargi laurden liburua pasaden martxoan aurkeztu zen Euskal Herriko salmenta puntu ezberdinetan egonik liburua gurtzear dago gauza honela liburuak edizio digitalara digitalera salto egingo du ataramine iniziatibaren eskutik. kultura ezabaidagai kulturgunean nudalaren plan estrategikoaren barne konparte enpresak gaurko zabaida foro bat antolatu du udaleko kultur zerbitzua zitz egiteko zita kulturgunean arratsaldeko sei terditan biharko aurre, ikusita dagoen foroa euskara zerbitzuaz hitz egiteko izango da ordea. eta asteazken honetan egingo den hitzaldiarekin martxa hartuko diote kurtsuari berrio ateneoak aspektos y retos del proceso de paz horixe berrio ateneoak prestatu duten lehenengo hitzaldiaren izenburua lokarriko ana elbira izango daiztun asteazken honetan kulturgunean arratsilego zazpitan egingo den hitzaldian Euskal Herriak bizi duen bake prozesuaz ariko da ana elbira eta feedback aukeraturik ditu dagoeneko edizio honetan proiektatuko diren labur metraiak. Jaialdian proiektatuko diren labur metrai horiek aukeratzea hilabete luzeko lana izan da feedbacko kideentzat. Asko eta asko ziren aurkeztutako labur metraiak. Aukeratuak kurriaren hogeita irutik hogeita seira berriozarko auditoriuman ospatuko den jaialdian ikusgai izango ditugu jaialdiko programa iru www.feedback.com norrialdean kontsultatu daiteke. Jaialdia zaparte, atzo esan bezala Ricardo Feliu soziologaren eskuko izango den tailer bat antolatu du feedback hurriaren emezortzi eta emeretzerako kurtso honek zine dokumentalaren korronte ezberdinak analizatzea helburu izango du. iluna aldea berriz ere berrio zarremenen oraingoan kamioneta imanta antzeslanarekin auditoriumean ikusgai izango dugu obra ostiralean gaueko bederatzetan antzestuko dute larun batean aldiz atxaleko zortzi zerditan lehiatilean bertan egongo dira sarrerak salgai justuki 6 euroren truke. Eguzki Plazalkarteak irretigintza talerra antolatu du Eguzki Plazalkartearen komunikazio proiektu komunitarioaren barne berrioza, irratia herriari irekitzeko asmoz. Elkarteak irretigintzako tailerra antolatu du forrumakuntza teorikoena urriaren emezortzean egingo da entonazioa, temporizazio eta bestelako gauza teknikoaz, teknikoak barkatu landuko dira honetan urriaren meretzean goizean tailer praktikoa egin egingo da ordea. Programa simulakroa egingo dute parte, hartzaileak horretan izen amateko EPA irekita dugu jadanik. Bia, biar arte irekita izango dugu hobe esan da. Inskripzioak egiteko berriozar erratia bildua gemail.com imelean. Izen abizenak naiz telefonoa dira bidali beharreko Datuak. nota labur laburki hoxe azpimarratzea berrio zarko txirrinulare taldeak urbasara antolatu du ateraldia interesatuak larun batean guiz zortzitan eguzki plazara urbil daitezela Mendiaz mintzatzeko unea dugu orain gaur zerua odeitxu edo tarteka oso odeitxu noiz behinka euri txikia egingo du. Ego mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperature dagokionez maksimoak gutxi egoko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar erradiaren sintonian FMko eun punto sortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten Thank you.